Aí, fio. Então vai, calma aí. Não, eu só tô vendo como que é o esquema. <laughs> Ladrão. Solta a batida aí, culpa. Pra toda mulher que não depende de homem pra porra nenhuma. Tito e Vagnito. Música nova. Pra toda mulher que não vive à custa de macho. Vai, vai curtir sua vida, e esquece seu ex-namorado. Tá livre, leve, solto e só quem é tá do seu lado. Faz quadradinho pra cima, faz quadradinho pra baixo. Faz quadradinho pra cima, faz quadradinho pra baixo. Faz quadradinho pra cima, faz quadradinho pra baixo. Ele achou que ela ia chorar, terminou com ela, que na dela nem chorou, foi lá pro Mandela. Juntou com as colegas e se perdeu na brisa. Faz quadradinho pra baixo, faz quadradinho pra cima faz quadradinho pra baixo, faz quadradinho pra cima, faz quadradinho pra baixo, faz quadradinho pra cima. Esse beat pesou na balança do ferro velho, hein, filho? Nós tá tipo como? Tipo vavá dog dog, mano. tipo vavá dog dog. toda mulher que não vive à custa de macho. Vai, vai curtir sua vida, esquece seu ex-namorado. Tá livre, leve, solto e só quem é tá do seu lado. Faz quadradinho pra cima, faz quadradinho pra baixo. Faz quadradinho pra cima, faz quadradinho pra baixo. Faz quadradinho pra cima, faz quadradinho pra baixo. Ele achou que ela ia chorar, terminou com ela, que na dela nem chorou, foi lá pro Mandela. Juntou com as colegas e se perdeu na brisa. Faz quadradinho pra baixo, faz quadradinho pra cima. Faz quadradinho pra baixo, faz quadradinho pra cima. Faz quadradinho pra baixo, faz quadradinho pra cima. Esse beat pesou na balança do ferro velho, hein, filho? Nós tá tipo como? Tipo vavá, dog, dog, mano. tipo vavá, dog,